Mexicanos al grito de guerra, el acero prestad y el bridón, y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón, y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Si no patria tus sienes se oír